Vakare, kai buvau celėje, išvidau viešpati Jėzų, vilginti baltų drabužių. Viena ranka pakelta palaiminimui, kita lieti drabužį ant krūtinės. Iš drabužio prasivėrusio ant krūtinės ėjo du spin, dideli spinduliai, vienas raudonas, o kitas baltas. Tylėdama žvelgiau į viešpatį, mano siela buvo persmelkta baimės, bet sykių ir didžiulio džiaugsmo. Po akimirkos man Jėzus pasakė, nutapyk paveikslą pagal piešinį, kurį matai su užrašu. Jėzau, pasitikiu tavimi. Trokštų, kad šis paveikslas būtų garbinamas pirmiausiai jūsų koplyčioje ir visame pasaulyje. Pamažu, kad ir ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip, pat pažadu jau čia žemėje pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą. Aš pats ją ginsiu kaip savo garbę. Apie tai pasakiau nuodėmklausiui, gavau tokį atsakymą, kad tai susiję su tavo siela. Sako man taip, tapyk Dievo paveikslą savo sieloje. Nuėjusi nuo klausyklos, vėl išgirdau tokius žodžius mano paveikslas tavo sieloje yra. Trokštu, kad būtų gailestingumo šventė. Noriu, kad tas paveikslas, kurį nutapysi teptuku, būtų iškilmingai pašventintas pirmą sekmadienį po Velykų. Ir tas sekmadienis turi būti gailestingumo šventė. Trokštu, kad kunigai skeltų šį didžiulį paveik mano gailestingumo nusidėjėlių sieloms. Te nebijo prisartinti prie manęs nusidėjėlis. Mane degina galestingumo liepsnos. Noriu išlėti jas žmonių sieloms. Viešpats Jėzus man skundėsi šiais žodžiais. Sielų nepasitikėjimas drasko mano vidų. Dar labiau mane skaudina išrinktosios sielos nepasitikėjimas. Nepaisant neišsemiamos mano meilės, manimi nepasitikė net mano mirties jiems negana. Vargas sielai, kuri tuo piknaudžiaus. Kai apie tai pasakiau vyresniai mutinėliai, kad Dievas to iš manęs nori, vyresnioji atsakė, kad Jėzus duotų tai aiškiau suprasti per kokį nors ženklą. Kai prašiau viešpatės Jėzus kokio nors ženklo kaip liūdėjimo, kad tu iš tiesų esi Dievas, bei mano viešpats, ir iš tavęs kyla šis reikalavimas, išgirdau tokį vidinį balsą. Paliudysiu, tai vyresniai per malonės, kurias suteiksiu per šį paveikslą. Kai norėjau pasitraukti nuo šių įkvėpimų, Dievas man pasakė, kad teismo diena reikalaus iš manęs daugelio sielų. Kai kartą nuvarginta šių įvairių sunkumų, kuriuos patyriau dėl to, kad Jėzus man kalba ir reikalauja tapyti tą paveikslą, stipriai pasiryžau prieš amžinosius įžadus parašyti tėvą ant rašo, kad atleistų mane nuo šio vidinių įkvėpimų ir pareigos tapyti tą paveikslą. Išklausęs išpažinties, tėvas Andrasas man taip atsakė. Nuo nieko sesers neatleidžiu ir negalima seser vengti šių vidinių įkvėpimų. Bet apie viską sesuo privalo pasakyti, pasak, pasak, pasakoti savo nuodėmklausiui būtinai Absoliučiai būtinai, nes kitaip nueis sesuo klystkeliais, nepaisant didelių Dievo malonių. Laikinai esu sesers nuodėmklausys, tačiau tegul sesuo žino, kad privalo turėti nuolatinį nuodėmklausį, tai yra sielos vadovą. Labai dėl to nuliūdau. Maniau, kad nuo visko būsiu laisva, o įvyko atvirkščiai aiškus liepimas vykdyti Jėzaus norus. Ir vėl vargas, nes neturiu nuolatinio nuodėmklusio. O jei kurį laiką kam nors atlieku išpažintis, negaliu atverti sielos. Dėl jai teikiamų malonių, dėl to neapsakomai kankinuosi. Prašau Jėzaus, kad kam kitam duotų šias malonės, nes aš nemoku jomis pasinaudoti ir tik išvaistau jas. Jėzau, būk man gailestingas. Neprašyk iš manęs tokių didelių dalykų. Matai, kad esu tik mažutė dulkelė. Tačiau Jėzaus gerumas yra beribis. Žadėjo man regimą pagalbą žemėje ir gavau ją netrukus 20 Vilniuje. Šią Dievo pagalbą atpažinau kunigo Sobočko asmenyje Dar prieš atvažiuodama į Vilnių pažinau jį vidiniu regėjimu. Vieną dieną regėjau jį mūsų koplyčioje tarp altoriaus ir klausyklos. Tuomet išgirdau sieloje balsą. Štai tau regima pagalba žemėje. Jis tau padės įvykdyti mano valią žemėje. Kai kartą nukamuota šio netikrumo, paklausiau Jėzaus, Jėzau, ar tu esi mano Dievas, ar kokia šmėkla? nes vyresnieji man sako, kad būna iliuzijų ir įvairių šmėklų. Jei esi mano viešpats, tai prašau palaimink mane. Tuomet Jėzus padarė virš manęs didelį kryžiaus ženklą, o aš persižegnojau, persižegnojau, persižegnojau. Kai atsiprašiau Jėzus už šį klausimą, Jėzus man atsakė, jog šiuo klausimu visai jo nenuliūdinau ir pasakė man viešpats, kad jam labai patinka mano pasitikėjimas. 1933. Tėvo Andrašo SJ man skirti dvasiniai patarimai. 1. Negalima seseriai trauktis nuo šių vidinių įkvėpimų, bet visada viską sakyti nuodėmklausiui. Jei sesuo atpažins, kad šie vidiniai įkvėpimai siejasi, tai yra gali būti naudingi sesers arba kitoms sieloms Prašau jų laikytis ir neapleisti, bet visada pasitarus su nuodėmklausiu. Antra, jei šie įkvėpimai netitinka bažnyčios tikėjimo ir jos dvasios, juos reikia iškart atmesti, nes tai kyla iš piktosios dvasios. Trečia, jei šie įkvėpimai nesusiję su sieloms apskritai, nei ypač su jų gėriu, tuomet jeigu sesuo pagal per daug jais nesirūpina ir visiškai nekreipia į juos dėmesio. Tačiau tegul sesuo pati nesijima apie tai spręsti vienai per kitaip, nes gali nueiti klystkeliais, nepaisant visų didelių Dievo malonių. Nuolankumas, nuolankumas ir visuomet nuolankumas, nes patys vieni nieko negalime. Visa tai yra vien Dievo malonė. Sakai man, kad Dievas trokšta iš sielų didelio pasitikėjimo, todėl būtent tu pirmoji parodyk šį pasitikėjimą. Dar vienas žodis - priimk visą tai ramiai. Viena iš nuodėmklausių žodžiai - sesė. Dievas parengė seseriai daugybę ypatingų malonių, bet tegul sesuo stengiasi kad sesers gyvenimas viešpaties akivaizdoje būtų tyras kaip ašara, nepaisant to, kad kas ką apie sesers kalbės, tegul tau pakanka Dievo jo vieno. Besibaigiant noviciatui, nuodėmklausys pasakė man šios žodžius. Eik per gyvenimą darydama gerą kad tavo gyvenimo puslapiuose galėčiau parašyti. Praėjo per gyvenimą darydama gerą, tegu Dievas įsirėjo tai įvykdo. Kitą kartą nuodėmklausys man pasakė, elkis Dievo akivaizdoje kaip Evangelijos našlė, kurioje nors smulkų pinigėlį įmetė į aukų dėžutę. Dievo jis bus vertingesnis už didelės kitų aukas. Kitą kartą gavau tokį pas, pamokymą. Stengiasi, kad kiekvienas, kas tik tave sutiks, nueitų laimingas. Skleisk aplink save laimės kvapą, nes iš Dievo paimai daug. Todėl ir kitiems duok daug. Tegul nuo tavęs visi nueina laimingi, nes jie palėtė tik tavo drabužio kraštelį. Gerai įsidėmėk šios žodžius kuriuos šią akimirką tau sakau. Kita kartą pasakė man šiuos žodžius. Leisk viešpačių nustumti tavo gyvenimo valtį į gilumą, į neišmatuojamą vidinio gyvenimo gelmę. Keli žodžiai iš motinos mokytojos konferencijos besibaigiant noviciatų. Tegul išskirtinis ir sielos bruožas bus paprastumas ir nuolankumas. Tegul sesuo eina per gyvenimą kaip vaikas, visada pasitikinti, visada sklidina paprastumo ir nuolankumo. Visko patenkinta, dėl visko laiminga, ten, kur kitos sielos nerimauja. Eik rami paprastumo ir nuolankumo dėka. Tegul sesuo visam gyvenimui įsimena, kad kaip gyvandenis iš kalnų lėjasi į slėnius, taip ir Dievo malonės lėjasi tik nuolankioms sieloms. O mano Dieve, gerai suprantu, kad reikalauju iš manęs šio dvasinio vaikiškumo, nes nuolat per savo tarpininkus to iš manęs reikalauju. Kentėjimai ir kliūtis vienuolinio gyvenimo pradžioje mane baugino ir atimdavo drąsą. Todėl nepaliaujamai melčiausi, kad Jėzus mane sustipri, sustiprintų ir duotų man savo šventosios dvasios galybę, įdant visur gal, galėčiau vykdyti jo šventą valią. Nes nuo pradžių pažinojau ir pažįstu savo silpnumą. Gerai žinau, kad kas esu viena pati. Todėl Jėzus mano sielos akims atvėrė visą skurdo bedugnį. Kokia esu, o to dėka gerai suprantu, kad jei mano sieloje yra kas nors gera, tai tik šventoji jo malonė. Šis savo skurdo pažinimas leidžia mano draugiai pažinti ir tavo gailestingumo gelmes. Savo vidinėme gyvenime vieną akimi žvelgiu į skurdo ir menkumo bedugniai, į tai, kas esu kitą akimi žvelgiu į tavo, Dieve, gailestingumo bedugnį. O mano Jėzau, tu esi mano gyvenimo gyvenimas. Tu gerai žinai, kad netrokštų nieko kita, tik tavo vardo garbės ir kad sielos pažintų tavo gerumą. Kodėl sielos tavęs, Jėzau, vengia to nesuprantu. O jei tik galėčiau savo širdį sukapoti mažučiais gabalėliais ir taip paukoti tau, Jėzau, kiekvieną dalelę kaip visą širdį, kad bent kiek atsilyginčiau tau iš už širdis, kurios tavęs nemyli. Myliu tave, Jėzau, kiekvienu savo kraujo lašu ir noriai jį praliečiau už tave, kad įrodyčiau tau savo nuoširdžią meilę. O Dieve, kuo labiau tave pažįstu, tuo labiau negaliu tave suvokti. Tačiau šis nesuvokimas man leidžia nesuvokimas leidžia man pažinti, koks esi didis Dieve. O šis tavęs nesuvokiamas, nesuvokimas uždega mano širdėje naują liepsną tau, viešpatį. Nuo akimirkos, kai leidai Jėzau tave paskandinti mano širdies žvilgsnį, ilsiuosi ir nieko nebetraukštų. Radau savo paskirtį tą akimirką, kai tave vieninteliame savo meilės objekte paskendo mano siela. Viskas yra niekas, lyginant su tavimi. Kančios, kliūtys, pažeminimai, nesėkmės, apkalbos, su kuriomis susidūriau, yra tik skiedros, kurios uždega mano meilę tau, Jėzau. Beprotiškai nepasiekiami yra mano troškimai. Noriu nuo tavęs nesislėpti, kad kenčiu. Trokštų, kad man niekada nebūtų atlyginta už pastangas ir gerus darbus. O Jėzau, tu pats esi man atlygis, tavęs man pakanka. Mano širdies turite trokštų užjausti kenčiančius artimus, tavo kančią slėpti savo širdyje, ne tik nuo artimų, bet ir nuo tavęs, Jėzau. Kančia yra didelė malonė. Kentėdama siela tampa panaši išganytoja. Per kančią išsigrynina meilė. Kuo didesnė kančia, tuo tyresnė tampa meilė. Kartą naktį atėjo pas mane vienas mūsų sesuo, kuri mirė prieš du mėnesius. Tai buvo pirmojo choro sesuo. Švidau ją baisios būsenos, visa liepsnuose, veidas skausmingai iškreiptas. Tai truko trumpą akimirką ir išnyko. Širpas perverė mano sielą, nes nežinodama, kur jį kenčia, ar skaistykloje, ar pragare vis dėlto padvigubino savo maldas už ją. Kita naktį ji vėl atėjo ir bet išvydo ją dar baisesnės būsenos, baisesnėse liepsnuose, veidė iš, neiš, išriškėjo neviltis. Mane labai nustebino, kad po visų už ją paukotų maldų išvydo ją dar baisesnės, baisesnės būsenos ir paklausiau, ar tau nekiek nepadėjo mano maldos? ji man atsakė, kad mano maldos jai niekiek nepadėjo ir niekiek nepadės. Paklausiau, ar tau nepadėjo ir visos vienuolėjos už tave paukotos maldos? Man atsakė, kad ne. Tos maldos buvo naudingos kitoms sieloms. Ir atsakiau jai, jei mano maldos seseriai niekiek nepadė, nepadeda, tai prašau nebeteiti. Ir iškart pradingo. Tačiau nepaliojau melsis, po kurio laiko vėl naktį pas mane atėjo. Bet jau kitokios būsenos. Jau nebuvo liepsnose kaip anksčiau, o jos veidas švitėjo. Akise spindėjo džiaugsmas. Ir pasakė man, kad tikrai myliu artimą, kad daug kitų sielų pasinaudojo mano maldomis. Bei ragino mane nepaliauti, melstis už skaistykloje kenčiančios sielas. Ir pasakė man, kad ji jau nepilgai pasiliks skaistykloje, vis dėlto keisti yra Dievo sprendimai. Keisti yra Dievo sprendimai. 1933. Kartą sieloje išgirdau balsą. Atlik devindienį už tėvynį. Šį devindienį sudarys visų šventųjų litaniją. Prašyk nuodėmklausio leidimo. Per artimiausią išpažintį gavau leidimą iškart vakare pradėjau devintienį. Baigdama litaniją išvydau ryškę šviesą, o jie Dievą tėvą. Tarp šios šviesos ir žemės išvydau Jėzų, prikaltą prie kryžiaus ir Dievas, norėdamas pažvelgti į žemę, turėjo žvelgti pro Jėzaus žaizdas. Ir supratau, kad dėl Jėzaus Dievas laimina žemę. Jėzau, dėkoju už šią didelę malonę, tai yra už nuodėmklausį, kuri pats teikėsi man išrinkti ir leidai pirmiau man, man pažinti pereikėjimą, dar prieš mums susipažįstant. Kai nuėjau iš pažinties pas tėvą Andrašą, maniau, jog būsiu atleista nuo šių vidinių įkvėpimų. Tėvas man atsakė, kad negali manęs nuo to atleisti bet tegul sesuo meldžia vadovą. Po trumpos, bet karštos maldos dar kartą išvydau kunigą Sapočko mūsų koplyčioje tarp altoriaus ir klausyklos. Tuo metu buvau Krokovoje. Tai, tai tie du regėjimai sustiprino mano dvasę, juolab, kad buvo taip, kaip mačiau jį regėjime tiek Varšuvoje, trečiosios pro, probacijos metu, tiek ir Krokuvoje. Jėzau, dėkoju, už, dėkoju tau už šią didžiulę malonę. Mane dabar apima baimė, kai nekartą tenka išgirsti kurią nors sielą sakant, kad neturi nuodėmklausio, tai yra vadovo kadangi žinau, kiek daug žalos pati, patyriau, neturėdama tokios pagalbos. Neturint vadovo, nesunkiai galima nueiti klystkaliais. O pilkas ir monotoniškas gyvenime, kiek tavyje lobių. Kiekviena valanda nepanaši kita. Taigi pilkuma ir monotonija išnyksta, kai į viską žvelgiu tikėjimo akimis. Malonė skirta man šią valandą, kitą valandą nepasikartos. Bus duota ir kitą valandą, bet jau ne tą patį va. Laikas praeina ir niekada negrįžta. Tai, ką jis už, už, užsklendžia savyje, niekados nepasikeis, užanspauduojama amžiaus. Kunigas Lopočka turėtų būti labai Dievo mylimas. Kaip kalbu dėl to, kad patyriau, kaip Dievas kai kurioms akimirkoms apie jį primena ir tai matydama labai džiaugiuosi, kad Dievas turi tokių išrinktųjų. 1928 metai išvyko į Kalvariją. Kai atvykau į Vilnių dviems mėnesiams pavaduoti trečiai probacijai išvykusios sesers, užtrukau kiek ilgiau negu du mėnesius. Vieną dieną vyresnioji norėjo mane pamaloninti ir leido kartu su kita seserim vykti į Kalvariją, apeiti vadinamųjų takelį labai nudžiugau. Turėjome plaukti laivu, nors buvo labai arti, bet toks buvo vyresniosios noras. Vakare Jėzus man pasakė, noriu, kad liktų namie. Atsakiau, Jėzu, juk viskas jau parengta, ryte norime važiuoti, ką dabar darysiu. Vieškas, viešpats man atsakė, ši kelionė bus žalinga tavo sielai. Atsakiau Jėzui, Juk tu gali tai sutvarkyti, pakreipk aplinkybės taip, kad išsipildytų tavo valia. Ta akimirka nuskambėjo paskambutis poilsio. Vienas žvilgsnis atsisveikino su Jėzumi ir nuėjo į celę. Išaušo graži diena. Mano draugė džiaugiasi, patirsime daug malonumų, kad galėsime viską pamatyti, o aš buvau tikra, kad nevažiuosime, nors iki šiol nebuvo tokios kliūties, kad nevažiuotume. Turėjome anksčiau priimti šventąją komuniją, iškart po dėkojimo išvykti. Tačiau šventosios komunijos metu gražus oras taiga visiškai pasikeitė, nežinia iš kur atsirado debesys, aptraukė visą dangų ir prasidėjo liūtis. Visi stebėjosi, kad tokią giedrą dieną niekas nesitikėjo lietaus ir kad viskas per tokį trumpą laiką pasikeitė. Vyresnioji motina sako man, kaip man gaila, kad negalite važiuoti. Atsakiau, motinėlė, tai niekis, kad nevažiuo, nevažiavo, nes Dievo valia yra, kad liktume namuose. Tačiau niekas nežinojo, kad tai buvo aiškus Jėzaus noras, jog pasilikčiau namuose. Bet vis, visą dieną buvau susikaupusi ir maščiau, dėkojau diev, viešpačiui už tai, kad sulaikė mane namuose. Ta diena Dievas suteikė man daugybę dangiškų paguodų. Kartą noviciato metu, kai vyresnioji motina mane paskyrė dirbti vaikų vietuvėje, labai nuliūdau, nes negalėjau pakelti puodų, kadangi buvo labai dideli. dideli. Sunkiausia man buvo nupilti bulves, kartais pusę jų išbirėdavo. Kai apie tai pasakiau motinėliai, ji man atsakė, kad pamažu priprasiu įgusiu. Tačiau sunkumas nemažėjo, nes mano jėgos su kiekviena diena seko ir kas kart, kai reikėdavo nupilti bulves, neturėdama jėgų atsitraukdavau. Tačiau seserys tai pastebėjo, kad vengiu šio darbo ir labai stebėjosi, nežinojo, kad negalėjau padėti, nepaisant visų nuostab... pastangų ir savęs netausojimų. Vidudienį per sąžinės peržvalgą skundžiausi Dievo, jog neturiu jėgų. Tada siela išgirdau šios žodžius. Nuo šios dienos tau pavyks labai lengvai. Sustiprinsiu tave, tavo jėgas. Vakare, kai ateina laikas nupilti bulves, skubu pirmoji pasitikėdama viešpatės žodžiais. Visiškai lengvai įimu puodą, gerai nupili, nupyliau, bet kai nukėliau dangtį, kad bulvės nugaruoti, puodė vietoj bulvių išvydau raudonus rožių žiedus. Tokius gražius, kad sunku apsakyti. Tai mane labai nustebino. Nesupratau, ką tai reiškia, bet tą akimirką sielą išgirdau balsą. Tavo sunkų darbą paverčiau nustabiausių gėlių plokštėmis, o jų kvapas kyla prie mano sosto. Nuo tos akimirkos stengiausi ne tik šią, tą savaitę, kuri man būdavo paskirta virti, nupilti tas bulves, bet ir kitų seserų savaitėmis atlikti šį darbą už jas ir e, ne vien šį darbą, bet ir, o bet kokį kitą sunkų darbą stengdavausi atlikti pirmoji, nes įsitikinau, kad tai patinka Dievui. O neišsekantis lobinę tyrumo intencijų, kuris visų, visus mes, mūsų veiksmus darai tobulus ir tokius mielus Dievui. O Jėzau, tu žinai, kokia esu silpna, todėl būk su manimi nuolat Vadovauk mano veiksmams visai mano esybei. Tu geriausias mano mokytojau. Iš tiesų, Jėzau, mano apima baimė, kai matau savo skurdą, bet sikiu nu, nurimstu, matydama begalinį tavo galestingumą, kuris visam žinybė didesnis už mano skurdą. Ir šis nusiteikimas apgaubė mano, mane tavo galybę ir džiaugsmas, kuris trykšta iš savęs pažinimo o nekintantį tiesą. Tu išlieki amžiams. Kai po pirmųjų įžūdų netrukus pašlyjo mano sveikata, o nepaisant nuoširdžios rūpestingos vyresniųjų globos bei medicinių procedūrų, jaučiausi nei geriau, nei blogiau, tada mane apėmė pasiekti kalbos, jog apsimetinėjau ir čia prasideda mano kančia. Ji padvigubėjo. Tai truko gana ilgai. Vieną dieną skundžiausi Jėzui, kad esu našta seserims Atsakė man Jėzus, gyveni ne savo sieloms, tavo kentėjimas naudosis kitos sielos. Besitęsianti tavo kančia suteiks joms jėgų ir šviesos priimti mano valią. Didžiausia kančia man buvo tai, jog man atrodė, jog Dievui nepatinka nei mano maldos, nei geri darbai, nedrįsau pažvelgti į dangų. Tai man kėlė tokį didžiulę kančią kad kai buvau koplyčioje bendroms dvasinėms pratyboms, joms pasibaigus vyresnioji mane kvietė pas save ir sakė, tegul sesuo prašo Dievo malonės ir paguodus, nes iš tiesų matau tai pati. Ir seserys man tai sako, jog vien sesers išvaizda kelia gailestį. Tikrai nežinau, ką su seserimi daryti. Įsakau seseriai dėl nieko nesijaudinti tačiau po visų pokalbių su vyresnėje man niekiek nepalengvėjo ir netapdavo aiškiau. Dar didesnė tamsa man užstojo Dievą. Ieškojau pagalbos klausykloje, bet ir čia nerasdavau. Šventas kunigas norėjo man padėti, bet aš buvau tokia vargeta, kad net nemokėjau nupasakoti savo kančių. Ir tai mane dar labiau kankino. Mirtinas liūdėsys buvo taip apėmęs mano sielą, jog negalėjau ją nuslėpti ir kiti matė. Praradau viltį. Vis tamsesnės naktis. Kunigas, kuriam atlikau išpažinti, sako, matau, kad sesuo turi ypatingų malonių ir esu visiškai dėl sesers ramus. Ir dėl ko sesuo taip kankinasi. Tačiau tuomet to nesuprantu todėl be galo nustebėjausi. Kai už atgailą man būdavo liepiama sukalbėti TDO arba Magnificat. O kartais turėdavo vakarais greitai bėgioti po sodą arba dešimt kartų garsiai nusijuokti. Tokios atgailos mane labai stebino. Bet vis dėlto šis kunigas mane ką padėjo. Matyt, Dievas norėjo, kad garbinčiau jį kentėjimais. Šis kunigas man godė. Mane godė, kad tokios būsenos Dievui patinka labiau negu turėtum gausybę pagodų. Kokia tai didžiulė malonė, kad tuo metu, kai siela taip yra taip pakankinama, sesuo neižydinėja Dievu, o stengiasi praktikuoti darybės. Žvelgiu į sesar sielą, matau joje didelius Dievo kentinimus bei ypatingas malonės. O taisės ir ją matydamas dėkoju viešpučiu. Tačiau nepaisant visko, mano siela neapsakomai kentė ir siela vartavo. Buvo panaši į akląjį, kuri pasitikė palidovų ir stipriai laikosi už jo rankos. Laikosi jo rankos ir nekimirkos nesitraukė nuo klusnumo, kuris per šį deginantį išbandymą buvo man gelbėjimosi ratas. Jėzau, amžinoji tiesa, sustiprik mano silpnas jėgas. Tu viešpatie viską gali. Žinau, bet tavęs visos mano pastangos yra niekis. O Jėzau, nesislėp nuo manęs, nes aš negaliu be tavęs gyventi. Išgirsk mano sielos šauksmą. Neišseko viešpatė tavo gailestingumas, tegul pasigailėk mano skurdo. Tavo gailestingumas pranoksta angelų ir žmonių protus kartu. Ir nors man atrodo, jog manęs negirdi, savo pasitikėjimą sudėjau į tavo galestingumo jūrą ir žinau, kad mano viltis nebus apvilta. Vienas Jėzus žino, kaip sunku ir sudėtinga atlikti pareigas, kai siela apimta tokio vidinio sielvarto. Viz, viz, fizinės jėgos išsekusios o protas aptemęs. Širdies tyloje kartojau, o Kristau, tavo džiaugsmai, garbė ir šlovė, o man kentėjimai. Ne per žingsnį neatsiliksiu nuo tavęs, nors aškiečiai žaidžia mano pėdas. Kai buvau išsiųsta gydytis į namus Plotskė, Man teko laimiai puošti koplyčią gėlėmis. Tai buvo bialoje. Sesuo teklė ne visada turėdavo laiko, todėl dažnai puošdavo koplyčią viena. Vieną dieną paviskiniau gražiausių rožių, kad papuošiau vieno žmogaus kambarį. Kai atėjau prie priengio, išvydau tame priengyje stovintį viešpatį Jėzų, kuris meiliai mane klausė, dukra man mano kam neši šias gėles mano tyla buvo atsakymas viešpačiui nes tą akimirką suvokiau kad nejučia prie to žmogaus prisirišau bet to nepastebėdavau jėzus iškart pradingo tą pačią akimirką numečiau gėles ant žemės ir nuėjau prie švenčiausių sakramentų kupina dėkingumo širdimi už šią savęs pažinimo malonę. O dieviškoji saulė, tavo spinduliuose siela mato net mažiausias, tau nepatinkančias dulkeles. Jėzau, amžinoji tiesa mano gyvenime, maldauju ir prašau tavo gailestingumo vargšams nusidėjėliams, mieliausioji mano viešpaties širdie kupina gailėšių ir neišmatuojamo gailestingumo. Meldžiu tave už vargšus nusidėjėlius, o švenčiausiai širdie gailestingumo šaltinį, iš kurio trikštė neapsakomų malonių spinduliai visai žmonių giminiai. Maldauju tave šviesos vargšams nusidėjėliams, o Jėzau prisijimk savo karčią kančią ir neleisk, kad pražūtų tokių brangių tau švenčiausių krauju atpirktos sielos. O Jėzau, kai mąstau apie tai didžiulę tavo kraujo kainą, džiaugiuosi jo didybę, nes pakanktų, pakaktų vieno lašo už visus nusidėjėlius. Nors nuodėmė yra pykčio ir netikimumo praraja, už mus sumokėta kaina yra su niekuo nepalyginama. Todėl kiekviena siela nepasitikė viešpatės kančia. Tegu jo gailestingumas būna jos viltis. Dievas niekam neatsakys savo gailestingumu. Žemė ir dangus gali pasikeisti, bet Dievo gailestingumo nesibaigs. O koks džiaugsmas liepsnoja mano šityje, kai matau ne, nesuvokiamą tavo gerumą, o mano Jėzau. Trokštų visus nusidėlius atvesti prie tavo kojų kad per begalinius amžius garbint tavo gailestingumą. Mano Jėzau, nors aplink mane tamsi naktis ir tamsus debesis man uždengia horizontą, bet žinau, kad saulė negesta. O viešpatė, nors negaliu tave suvokti ir nesuprantu tavo veikimų, vis dėlto pasitikiu tavo gailestingumu. Jei tokia yra tavo valia, viešpatė, kad visą gyvenčiau tokiamise tamsybėse būk palaimintas. Tik vieno prašau, mano Jėzau, neleisk, kad kaip nors turėčiau tave įžeisti. O mano Jėzau, tu vienas žinai mano širdies ilgės ir skausmus. Džiaugiuosi galėdama bent šiek tiek dėl tavęs kentėti. Kai jaučiu, kad kančia didesnė už mano jėgas, tuomet bėgu pas viešpatį esantį švenčiausiame sakramente, o gilus tylėjimas yra mano kalba viešpačiui vienos mano auklėtinės išpažintis. Vieną akimirką, kai kažkokia jėga ėmė mane raginti rūpintis tą šventę ir kad būtų nutapytas šis paveikslas, negaliu rasti ramybės. Kažkas man persmelkia, bet apima kažkokia baimė, kad tai iliuzija. Nors šie netikrumai visuomet buvo išoriniai, nes širdies gelmėje jutau, jog tai yra Jėzus, kuris persmelgia mano sielą. Nuodėm klausys, kuris tuo metu klausė mano išpažinčių, man sakydavo, kad būna iliuzijų ir jutau, kad šis kuningas tarsi bijo mano išpažinčių. Man tai buvo kankinė. Kai suvokiau, kad žmonės man nedaug te gali padėti, vis labiau bėgau pas viešpatį Jėzų, geriausią savo mokytoją. Kartą, kai mane apimė toks netikrumas, ar man kalbantis e, balsas yra viešpaties, tuomet tariau savo viduje viešpačiui, nesakydama nei žodžio. Vieną akimirką kažkokia gale persmelkė mano sielą, pasakiau, jeigu tu iš tiesų esi mano Dievas, kuris su manimi bendrauja ir man kalbi, tai prašau tavęs viešpatie, tegu ši auklėtinė dar šiandien atlieka išpažinti o šis ženklas mane sustiprins. Ta pačia akimirka ta mergina paprašė išpažinties. Klasės motina nustebo dėl tokios taigaus pokyčio, bet taip pat pasistengė rasti kunigą ir ta mergina su didžiulė atgaila atliko išpažinti. Tuomet sieloje išgirdau tokį balsą. Ar dabar manimi tiki? Ir vėl keista jėga persmelkė mano sielą suteikė tikrumo ir stiprybės, jog net pati stebėjausi, kad galėjau bent akimirką pasiduoti abejonėms. Tačiau šios abejonės visada ateina iš šalies. Ir tai mane vertė dar labiau susklesti savyje. Kai mano siela šventosios išpažinties metu pajunta kunigo abejonę, tuomet jam neatskleidžiu savo sielos gelmių, o tik išpažįstu nuodėmės. Nesuteiks toks kuningas sielai ramybės jei pats jos neturi. O kunigai, jūs esate užtektos žvakis, apšviečiančios sielas, tegu jūsų šviesa niekada nebus užtemdyta. Supratau, tuomet nebuvo Dievo valios, kad atverčiau savo sielos gelmes. Šią malonę Dievas man davė vėliau. Mano Jėzau, vadovauk mano protui, imk visą mano esybę savo šviesinių savybėm uždaryk mane savo širdies gelmėje ir saugok nuo puolančių priešų. Tu esi vienintelė mano viltis. Kalbėk mano lūpoms. Kalbėk mano lūpomis, kai būsiu su galingaisiais ir mokytais aš. Didžiausia vargeta, kad suprastų, jog šis reikalavimas yra tavo ir iš tavęs kyla. Tamsa ir pagundos. Mano protas keistai buvo aptėmė, aptemęs. Jokia tiesa man netrodė aiški. Kai man kas nors kalbėdavo apie Dievą, mano širdis būdavo kaip uola. Savo širdyje negalėjau rasti nei vienos meilės jausmo jam. Kai valios pastangomis mėgindavo būti su Dievu, patirdavo tokių kančių, atrodydavo, kad taip skatino dar didesnį Dievo pyktį. Visiškai negalėjau mąstyti. Taip, kaip mąstydavau anksčiau. Sieloje jutau didžiulę tuštumą ir nieko jos negalėjau užpildyti. Pradėjau alkti ir ilgėtis Dievo, bet mačiau visą savo beigiškumą mėginau skaityti lėtai, sakinį po sakinio ir taip mąstyti. Bet ir tai buvo veltui. Nesupratau nieko, ką skaičiau. Prieš mano sielos akis nuolat buvo visa mano skurdo bedugnė. Kai ateidavo į koplyčią kokiu nors pratybų, nuolat patirdavau dar didesnių kančių ir pagundų kartais ištisas šventas mišes kovodavau su pikžodžiško mintimis, kurios veržėsi mano, į mano lūpas. Jutau nenorą šventų sakramentų. Man atrodė, negaunu jokios naudos, kurią teikia šventieji sakramentai. Sakramentus priimdavau tik iš klusnumo nuodėmklausiui. Ir šis aklas klusnumas man buvo vienintelis kelias, kuriuo turėjau eiti ir gelbimus ir ratas kai kunigas man aiškindavo, jog tai yra Dievo skirtas išbandymas, kad tokios būsenos, kokios esi, ne tik neįžeidi Dievo, bet esi jam labai miela. Tai ženklas, kad Dievas tave be galo myli ir labai tavim pasitikė. Jie aplanko tave tokiais išbandymais. Tačiau tokie žodžiai manęs niekiek neguosdavo. Man atrodė, jie skirti visai ne man vienas dalykas mane stebino, kad ne kartą būdavo, kai labai kentėjau, tą akimirką, kai tik susiruoždavau iš pažinties, mano baisios kančios išnykdavo, bet vos nueidavo nuo grotelių, visos šios kančios sugrįždavo dar arčiau, dar aršiau. Tuomet puldavo veidų prie švenčiausią sakramentą ir kartodavo šios žodžius nors mane užmuštum pas tavimi pasitikėsiu. Atrodė, kad merdėjau, kentėdami šiuos skausmus. Viena baisiausia mintis man buvo ta, jog Dievas mane atstumė, o tuomet ateidavo kitų minčių, dėl ko stengtis praktikuoti darybės ir daryti gerus darbus, dėl ko apsimarinti ir išsižadėti, dėl ko duoti įžadus, dėl ko melstis Dėl ko pasiaukoti ir išsižadėti, dėl ko kiekviename žingsnėje aukotis, dėl ko, kai jei Dievas jau mane atstumė, dėl ko šios pastangos. Ir čia vienas Dievas te žino, kas dėjosi mano širdyje. Kai buvau taip suspausta šių baisių kentėjimų, įėjau į koplyčią ir iš širdies galimai užtariau šios žodžius. Elkis su manimi Jėzu, kaip tau patinka. Aš visur tave garbinsiu. Ir tegul mane išsipildo tavo valia, visa valia tavo valia. O mano viešpati Dieve ir Dieve, o aš lovinsiu beribį tavo gilestingumą. Po šio nuolankumo akto visos baisios kančios liovėsi. Tuomet išvydau Jėzų, kuris man tarė, visada esu tavo širdyje. Nenusakomas džiaugsmas užplūdo mano sielą ir pripildė didžiulės Dievo meilės, kurią uždegė vargšiai mano širdis. Matau, kad Dievas niekada neleis daugiau, negu galima iškesti. O nieko nebijau, jeigu siunčia sielai didžiulių kentėjimų, tai remia dar didesnėmis malonėmis, nors to visiškai nepastebime. Tokiomis akimirkomis Vienas pasitikėjimo aktas labai pagarbina Dievą negu daugybė pagodos kupinų maldos valandų. Dar matau, kad jei Dievas nori sielą laikyti tamsybėse, tai jos neapšvies nei jokia knyga, nei nuodėm klausys. Marija mano motina valdove, atiduodu tau savo sielą ir kūną, savo gyvenimą ir mirtį, ir tai, kas bus po jos. Viską susidedu į tavo rankas, o mano motina, apgauk mano sielą savo skaistumo apsiaustų ir suteik mano širdies sielos bei kūno tyrumo malonę ir gink mane savo galybę nuo visokių priešų o ypač nuo tų, kurie savo pyktį slepia po darybės kaukę. O nustabioji lelyje, tu esi mano veidrodis, o mano motina. Jėzau, dieviškasis meilės kaliniai, kai mastau apie tavo meilę ir kančią už mane, netenku žado. Slepi savo neapriepiamą didybę ir nusileidai iki manęs vargetos, o šlovės karaliau. Nors slepi savo grožį, bet mano sielos žvilgsnis perplėšė šydą. Regiu angelų chorus, kurie nuolat tave garbina, ir dangaus galybės, kurios be paliovos tave šlovina, ir be paliovos kartoja šventą, šventą, šventą. O kasgi suvoks tavo meilę ir tavo beribį gailestingumą? beribį gailestingumą mums. O meilės kalinį, uždarau savo vargšę širdį šiame tabernakulyje, kad be paliovos dieną ir naktį tave adoruotų. Niekas nesutrukdys šiai adoracijai. Ir net jei kūnų būsiu toli, mano širdis nuolat yra tau, su tavimi. Niekas negali pastatyti užtvankos mano meilės, meiliai tau. Man nėra jokių kliučių, o Jėzau, guosiu tave dėl bet kokio nedėkingumo, pikžodžiavimo, dugnumo, bedievių, nepykantos, šventvagyščių. O Jėzau, trokštų degte kaip tyra ir tobula auka prieš tavęs. O Jėzau, trokštų degti kaip tyra ir tobula auka prie, prieš tavo paslėptą sostą. Nepaliaudama melčiu tave užmirštančius nusidėjėlius o švenčiausioji trejybė, būk palaiminta, nedalomas vienintelis Dieve, už šią didžiulę dovaną ir gailestingumo testamentą. Mano Jėzau, tylėsiu, kad atsilyginčiau tau už pikžodžiautojus, kai būsiu nekaltai parama, kad šitai bent kiek tau atsilyginčiau. Nuolat savo sieloje gėdu tau himną ir niekas apie tai nežinos ir nesupras. Mano sielos gesmė tik tau pažįstama, o mano kurėjo ir viešpatė. Neleisiu savo taip įsitraukti į darbų sūkurį, kad pamirščiau apie Dievą. Visas laisvas akimirkas praleisiu prieš švenčiausiame sakramente pasislėpusio mokytojo kojų. Jis mane moko nuo mažens. Parašyk tai prieš ateidamas pas kaip teisingas teisėjas, iš pradžių ateinu kaip vėlestingumo karalius. Prieš ateinant teisingumo dienai žmonėms bus duotas toks ženklas danguje. Danguje užges visos šviesos ir visoje žemėje tviros didžiulė tamsa. Tada danguje pasirodys kryžius ženklas, kryžiaus ženklas, o iš ertmių, kur bus prikaltos išganytojo rankos ir kojos, trykš ryškios šviesos, kuri laiką apšviečiančios žemę, kai truks trumpai prieš paskutinėje dieną. O kraujo ir vandenyje ištryškęs iš Jėzaus širdies kaip galestimumo mūsų versmė. Pasitikiu tavimi. 1000 Vilnius Rūpjūčio 2 1934. Penktadienį po Šventos komunijos dvasioje buvo perkelta prie Dievo sostų. Prieš Dievo sostą reikėjo dangaus galybės, kurios be paliovos garbina Dievą. Už sostą reikėjo kūriniams neprieinamą šviesą. Ten įžengia tik tarpininkas, įsikūnėjęs žodis. Kai Jėzus įžengė į šią šviesą, išgirdau tokius žodžius. Tuo pat užrašyk, ką girdi. Esu viešpats ir man nėra nei įsakymų, nei poreikių. Jei pašaukiu kūrinius gyventi, tai yra mano galestingumo gelmė. Ir tą pačią akimirką išvydau save mūsų koplyčioje, tame pačiame klaupte kaip ir anksčiau. Baigėsi šventos mišios. Šie žodžiai jau buvo užrašyti kai išvydau savo nuodėmklausį, kiek jis turės iškesti dėl darbo, kurį Dievas per jį daro, akimirką sunerimau ir tariau viešpačiui. Jėzau, juk tai tavo reikalas, kodėl su juo elgiesi taip, jog atrodo lyg jam kliudytų, nors iš tiesų trokšti, kad įvykdytų. Parašyk, kad tą dieną ir naktį žvelgiu jį, o jei leidžiu sunkumus, tai dėl to, kad pagausinčiau jo nuopelnus. Atlyginu ne už sėkmingą rezultatą, o už kantrybę ir dėl manęs prisimtus vargus.